الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Uzvišenom Allahu Tebarak wa ta'ala pripada svaka zahvala, salavat i selam na Allahog miljenika Muhammeda alaihi selam, njegovu porodcu, časnija sabi i sve oni koji slijedi na putu istine sudnjega dana. Naš uvaženi brat Tarik je sve kazao što se trebalo kazati <clears throat> u uvodnoj riječi, tako da ćemo mi početi odma konkretno sa tematikom koju smo zacrtali, pošto smo se dogovorili da tako predavanja budu u dva ta neka dijela po nekih 30 minuta. Trudit ćemo se ako Bog da da ispoštujemo to. Prva stvar na samom početku, zašto smo baš odabrali da govorim o ovoj tematici, šta bi trebao da poznaje svaki musliman. Braću moja draga i ciljne sestre, kontaktirajući s ljudima, svakim danom primjećujemo da je sve više ljudi koji se vraćaju u vjeri, a koji nisu imali priliku da uče u Mektebu ili jednostavno da saznaju o islamu. Tako da kontaktirajući s ljudima, da li uživo, da li telefonom, da li putem neta, osjećam da mnogi jednostavno neka najosnovnija pitanja o islamu ne poznaju. Pa sam došao na ideju da pokrenemo ovaj serijal u kojem ćemo ako Bog da govoriti o nekim pitanjima koja se veoma često postavljaju. Ubijeđen sam da velik broj vas možda zna odgovore na ta pitanja, ali isto tako sam ubijeđen da će svako od vas nešto naučiti. Naročito sutra, kada imamo dva interesantna poglavlja savremena pitanja koja se vezuju i za medicinu i za savremena poslovanja i mnogo toga i kada su u pitanju propisi vezano eksplicitno za ženu. Tako da sam ubijeđen, velikim ubijeđenjem da ćemo ako Bog da svi nešto novo naučiti, a mislim da je svaki hajr u tome da sjedimo ovdje, da se družimo u ovim teškim vremenima, vremenima iskušenja, smutnji, kada ljudi svoje vrijeme provode onako kako to nije dozvoljeno, mi se okupljamo ovdje izučajemo Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. <clears throat> Na samom početku, i to nećemo više ponavljati, želim da spomenem kakav će biti naš program i kako ćemo, znači kojom metodom ćemo se koristiti prilikom izlaganja. Ovo što ćemo govoriti danas i sutra, većinom su to pitanja u kojima učenjaci u mnogim od tih pitanja imaju podijeljena mišljenja. Trebalo bi nam mnogo vremena da spominjemo mezhebe, da pravimo komparativni fik i da spominjemo njihove dokaze. To ne ciljamo ovom tribinom, oni koji to žele, oni će ići na neka jača predavanja koja su određena za takvu populaciju. Mi ovdje ćemo govoriti većinom samo po jednom probranom mišljenju, shodno vremenu, prostor i mogućnosti, ponekada ćemo citirati dokaz za to. Ali odgovorno tvrdim sve što čujete danas ništa nije iz mog rukava, znači sve je to govor islamskih učenjaka, nekada je to hanefijski mesev, nekada je šafijski, nekada je malikijski, nekada je to odabir <clears throat> šehul islama ibn Tejmije. U svakom slučaju, svako mišljenje ima svoga učenjaka koji stoji za njega i svako mišljenje ima svoj dokaz. Nekada ćemo spomenuti dokaz, nekada nećemo, jer jednostavno želimo da se što više okoristimo u kontekstu što više propisa. Prva stvar namaz. Namaz, braću moja draga i cijene sestre, je najbitniji stup Islama. Nakon što čovjek uđe u Islam, posvjedoči da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed alihi salatu njegov rob i njegov poslanik, najbitnija stvar u Islamu jeste namaz. Allahu poslanik alihi salatu kaže Islam je sagrađen na pet temelja, pa je odmah nakon šehadeta spomenuo namaz. Također, mora da znate da islamski učenjaci imaju jednoglasan stav, pazite, da je ostavljanje namaza veliki grijeh. Nažalost, mi živimo u vremenu kada je postalo ostavljanje namaza jedna najjednostavnija i najprostija stvar. Braćo moja draga, činiti zinaluk je veliki grijeh. Piti alkohol je veliki grijeh. Krasti je veliki grijeh. Ali je sve to manje od ostavljanja namaza. Što je, nažalost, velika nepoznanica mnogim muslimanima. <clears throat> Od osobenosti namaza jeste i to da se namaz nikada ne može izostaviti. Sjećate se kada smo ovdje govorili o namazu, da smo kazali primjer radi post. Čovjek može biti bolestan pa nije obavezan postiti. Zekijat, možda nema nisa pa ne mora davati zekijat. Hadž, možda nema materijalnu mogućnost pa ne mora ići na hađ ili nije zdravstveno spreman pa ne mora ići na hađ. Ali namaz, Zapamtite, ne postoji opcija u kojoj čovjek može reći ja više ne klanjam. Pa ćemo danas i govoriti kada budemo govorili o propisima namaz bolesnika, gdje bolesnik sve dok njegov razum je, hajde da kažemo, normalan, obaveza mu je da klanja. Govorit ćemo ako Bog da, shodno tome koliko mognemo stići, onaj, kako se zove, o svim tim nekim stvarima. U svakom slučaju bitno je zapamtiti da je ostavljanje namaza veliki grijeh po konsenzusu učenjaka. Obavljanje namaza, za obavljanje namaza ako Bog da slijedi velika nagrada kod uzvišnog Allaha subhanahu wa i mislim da o tome vama koji ste došli ovdje ne treba govoriti. Savjetujem oni koji žele malo opširnije da slušaju ovoj tematici, da poslušaju predavanje na netu mjesto namaza u islamu. Nakon toga što smo shvatili koliko je mjesto namaza u islamu, Govorimo, braću moja draga, o uvjetima i temeljima za ispravnost namaza. Prva stvar jeste nastupanje namaskog vremena. Namaz je, braću moja draga i ciljne sestre, namaz je obaveza koja je vremenski ograničena. Kao što podni ne možemo klanjati u 11, isto tako u podni ne možemo klanjati u 6. Džibril alaihi salatu wasalam došao je Božijem poslaniku jednog dana pa ga je predvodio u namazu i svaki namaz je klanjao na početku namaskog vremena. Drugi dan ga je predvodio u namazu i svaki namaz je klanjao na kraju namaskog vremena. I onda je kazao namaze između ovoga dvoga. Znači namaz je, braćo moja draga i ciljni sestre, vremenski ograničena obaveza i ne smijemo se poigravati sa tim. Također, imamo mnogo vremena, oni koji tjednu mogu se isto vratiti, imamo ovih dana na Bistriku jednu školu Islama gdje smo detaljno govorili kako se praktično određuju namaska vremena. Ovdje nemamo vremena zato dovoljno da kažemo da je od uvjeta ispravnosti namaza namasko vrijeme. Mora se klanjati u vremenu koje je Allah subhanahu wa ta'ala predvidio za namaz. I ovdje nam se postavi jedno savremeno pitanje, to je prihvatanje posla na kojim čovjek ne može obavljati namaz u njegovom namaskom vremenu. Muslimanu nije dozvoljeno privatiti posao u kojem zna sigurno da neće svaki dan moći klanjati redovno namaz u njegovom namaskom vremenu. Pazite, nemojte ljude tjerati od vjere, pa da moraju ljudi samo kažu moraš klanjati na početku. Ne, bitno je da namaz klanjaš u njegovom namaskom vremenu. Na početku, u sredini, na kraju, ali se namaz ne smije propuštati. Nakon toga drugi uvjet jeste pokrivanje avreta ili stidnih dijelova tijela, muškarac u namazu mora pokriti minimalno od pupka do ispod koljena, a svakako stajanje pred gospodarom iziskuje da čovjek se uljepša kada ide na namaz. Žena u namazu smije da otkrije samo lice i to pazite, sestre, podbradak ženi je avret i podbradak treba da bude pokriven kako izvan kuće, tako isto i u namazu, smije otkriti šake i po nekim učenjacima stopala. Sve ostalo mora biti pokriveno odjećom koja nije prozirna kako za muškarce, tako i za žene. Nerijetko nam se dešava da braća u toku ljeta klanjaju u šorcevima ili sestre u nekim košuljama koji su prozirne, što se u šerijatu ne smatra pokrivanje avreta. Nakon toga, Treći uvjet jeste da treba da očistimo tijelo, odijelo i mjesto gdje ćemo klanjati. To je svima vama jasno, s tim što želim ovdje da napomenem, očistiti od onoga što šerijac smatra nečistim. Zašto ovo govorimo? Imamo naše braće koji radi na građevini, primjera radi, ili zemljoradnja. Zemlja nije nečista, beton nije nečist, Prašina nije nečista, gorivo nije nečisto, tovatna mas nije nečista i mnoge druge stvari za koji naši ljudi smatraju da su nečisti i ne žele da klanjaju sa tim, vidjet ćemo, spomenut ćemo ako Bog da, kratko, nakon toga kada budemo govorili o nečistoćama, šta je u šerijatu nečisto? Četiri ili pet stvari samo su šerijatom nečiste. Od čega moramo paziti svoju odjeću. Ako bi došli u, u situaciju da u namazu se sjetimo da imamo nečistoću na odjeći, šta ćemo uraditi? ako možemo odjeću skiniti, da u svemu tome i dalje tijelo ostane pokriveno, ono što je minimalno obavezno pokriti, to ćemo uraditi u namazu. Ako ne možemo, onda ćemo prekinuti namaz. Primjer radi, ako bi se čovjek sjetio da na košulji ima nečistoću u namazu, otkopčat će košulju, skinut će i nastavit će klanjati. Ali kada bi se sjetio da ima nečistoću na unutrašnjem vešu, onda će prekinuti namaz i sklonit nečistoću i ponovit će namaz. Od uvjeta vezanih za namaz jeste okretanje prema kibli, o tome nećemo mnogo dužiti. Čovjek kada je u Mek, obaveza mu je da se okrene pravo prema Kijabi. Pravo u nju. Što se više udaljava, obaveza mu je da se okrene u pravcu meke i u pravcu kjabi. Allah poslanik za stanovnike Medine koji su daleko od Mekke, samo 500 km, kaže za vas je, što je od istoka do zapada, za vas je sve kibla. Tako danas kada vidite nekoga da ima neki mesečid malo, hajde da kažemo, odstupanje ili neko klanja sa manjim odstupanjem, ako Bog da njegov namaz je validan, svakako treba ukazati, ali znači ako bi čovjek klanjao, njegov namaz je validan. I zadnja stvar, od uvjeta namaza, primijetite uvjeti namaza sve prije namaza, jeste namjera. Čovjek kada želi klanjati treba da ima namjeru Namjera se ogleda u dvije stvari. Treba da namaz bude radi Allaha i treba da definiši namjerom koji namaz klanja. Primjera radi čovjek je abdestio i krenuo prema džamiji. Da ga zaustaviš i kažeš gdje si krenuo? Kaže idem da klanjam podni. To što znaš gdje si krenuo to je namjera. I u sunetu Božijeg poslanika alihi salatu Selam i u praksi ashaba nema nigdje da je neko ne, donosio odluku ne vejitu en usallije i dalje i dalje. To nije potrebno i to je, braćo moja draga, najbliže što se može zato kazati jeste da je to novotarija. Nakon što smo shvatili šta su uvjeti za namaz, da bi namaz bio validan, dolazimo do srži namaza. Namazke radnje se mogu podijeliti u tri kategorije. U ruknove, u vađibe i u sunnete. Rukn, zapamte, vjerujte da mi mnogo pitanja dolazi od braća i sestara, a zasnovana su na nepoznavanju ove tematike. Rukn je nešto što kada se izostavi i namjerno i nenamjerno, namaz je pokvaren. Ili eventualno čovjek se mora vratiti na isto mjesto gdje je to preskočio i nastaviti namaz. Vađib je na manjem nivou. Ako ga izostaviš namjerno, tvoj namaz je pokvaren. Ako ga izostaviš slučajno, u pogrešci možeš ga nadomjestiti sebi seždom. I sunnet je dijelo koje ako uradiš imaš sevap, ako ga ostaviš nisi griješan. Koliko puta mi ljudi postavio u pitanje, ostavio sam to i to, a ta stvar je sunnet. Znači jednostavno odmah uklapa šablon, ostavio si sunnet, tvoj namaz je validan, ali nemaš seva. Ostavio sam vađib, dobro, je li namjerno? Jest, namaz pokvaren. Nije namjerno, nadoknadi ga sehvi seždom. Ostavio sam rukn, tvoj namaz je pokvaren. Osim ako si se sjetio u namazu, kada treba da se vratiš na mjesto odakle si preskočio rukn. Pa evo kratko, šta su to ruknovi u namazu? Prvi rukn u namazu jeste obavezno stojanja. Moramo obavezno stajati u namazu ako možemo. Govorit ćemo o bolesniku koji ne može stajati. Nakon toga početni tekbir Allahu Akbar. Nema druge opcije osim Allahu Akbar. Treći rukn jeste učenje fatihi. Mora se učiti fatiha u svim namazima, osim u slučaju kada imam uči fatihu na glas. U tom namazu, po ispravnom mišljenju oko Bog, da nije obaveza učiti fatihu. Nakon toga odlazak na ruku, pregibanje i potpuno smirivanje. Nažalost, živimo u vremenu kada ljudi ne upotpunjavaju ruku, brzo se vraćaju. Allah poslanik kada je vidio čovjeka koji brzo klanja, su Buhari i muslimu kaže vrati se i klanjaj, ti nisi klanjao. Zato što je brzo klanjao. Nakon toga sljedeći ruk jeste povratak sa rukua ponovo na kijam stajanje. Velik broj ljudi se ne upotpuni potpuno i ide na seždu, što je greška i njegov namaz je upitan, najbliže što se može kazati jeste da je pokvaren. Nakon toga odlazak na seđdu, seđda je također rukn i obaveza je da se uradi na sedam dijelova tijela, ruke, koljena, nožni prsti i čelo i nos. Obavezo i, čela i, i čelo i nos. Predavanje selama je također rukn i učenje etehijatu na zadnjem sjedinju. To su stvari koje u namazu moraju biti. Nakon toga kratko vađi bi u namazu svi tekbiri osim početnog. Početni tekbir rekli smo da je rukn. Svi mimo početnog, kada idemo na ruku, kada idemo na seždu, svi su oni vađib. Obaveza ih je kazati, ako bi zaboravili, to možemo nadomjestiti sebi seždom. Izgovaranje riječi Seni Allahu limen hamide, Rabbena warekel hamd je također vađib. Kazati jednom na ruku Subhana Rabijel Azim je vađib. Kazati na seždi jednom subhana rabijel a'la je vađib. I prvo sjedenje gdje se uči tehijatu je vađib. Ostalo, ako Bog da, iako ima određenim pitanjima malo razilaženja, su sunneti. Pa primjera radi, svezati ruke je sunnet. Podići tri puta ruke u namazu nakon povratka sa rukua, nakon odlaska na seždu, Znači, to je sunnet. Kazati glasno amin je sunnet. Micati prstom na tešehudu je sunnet. Sve te stvari ako zapostavite, vaš namaz je ispravan. Nakon toga, braćo moja draga, pristupamo jednoj tematici koja je svakako bitna, a to je, govorili smo o namazu, njegovim uvjetima i sastavnim dijelovima. Kako pristupiti u namaz? Uvjet namaza je abdest. Da bi abdestili potrebna nam je voda. U šerijatu postoje, postoje dvije vrste vodi. Pazite, ovo vam treba svakodnevno. Voda koja je ostala onako kako je Allah stvorio, ona je čista po konsenzusu. Voda koja je promijenula jedno od svojih tri svojstava, miris, ukus i izgled, nečim nečistim. Ta voda je nečista i ne možemo sa njom abdestiti. Svezok za određenu vodu možemo kazati da je voda i nije promijenila nijedno svojstvo, ona je voda i ona se smatra čistom. E ovdje dolazimo do onog momenta šta je to čisto u šerijatu, šta je nečisto. Osnova je da je svaka stvar u šerijatu čista. Ova čaša je osnova čista. Mobitel je čist. Ovaj prekrivač je čist. Do, dok se ne desi da na njega nešto padne što je nečisto. Evo šta je nečisto. Ljudski izmet i ljudska mokraća. Po konsenzusu islamskih učenjaka. Mezidj Kod muškaraca koliko puta mi se dešavalo da me braća kontaktiraju, i kaže imam problem sa mezijom i svaki dan se po tri puta kupam. Nije potrebno se čovjek kupa od mezija, ali to kvari abdest i to je nečisto po konsenzusu islamskih učenjaka. Mezi je sluzava tečnost koja izlazi prilikom razmišljanja o spolnom odnosu. I četvrta stvar, krv mjesečnice. Pazite, samo četiri stvari u šerijatu su nečiste. Ima još neki stvari, ali ovo su najbitnije stvari. Ljudski izmet i mokraća, mezi kod muškaraca i krv menstruacije. Te četiri stvari. Imamo četiri stvari kod kojih postoji jako razilaženje kod islamskih učenjaka, ali je tačno da su čiste. Pa primjer radi ljudska krv. Kada se čovjek posjeće i krv padne na odjeću, ta krv je čista. Također, sperma je čista. Kao što ukazuju na to mnogi hadisi. Alkohol je čist. I na kraju izmet domaćih životinja čije meso je jestivo je čist šerijatski gledano. Tako da čovjek ode u štalu i, hajde da kažemo, krava ga udari repom ili uglibi tamo negdje gdje nije trebao da uglibi, svakako je da je bolje da se očisti prije namaza. U smislu jer to ne doliči. Ali kada ne bi imao mogućnost, osim da tako klanja, njegov namaz je validan. Nakon toga dolazimo do jedne veoma bitne tematike, a to je pravna čistoća. Imali smo do sad govor o stvarnoj čistoći. Stvarna čistoća je kada imate nešto vidno nečisto. Pravna nečistoća kada čovjek hoće da abdesti. Ti si stvarno čist, ali si pravno nečist, Šerijatski si nečist, ne možeš klanjati. Imamo dvije vrste pravne nečistoći, velika i mala. Mala nečistoća je kada trebaš uzeti abdest. Velika nečistoća je kada trebaš uzeti kupanje ili gusul. Da bi namaz bio validan, obaveza je uzeti abdest. Evo ovo pitanje nam toliko treba. Koliko puta nam se desi da čovjek izgubi abdest u namazu i stidi se izići iz džamije? Braću moja draga, to je opasna stvar. Ebu Hanife kaže, ko izgubi abdestu namazu i nastavi klanjati, uradio je dijelo kufra. Pazite, došao u džamiju i u džamiju uradio dijelo kufra iz neznanja. A koliko puta su me ljudi pitali ta pitanja? Znači, namaz, uvjet namaza jeste da budemo pod abdestom od početka namaza do kraja. Ako se desi u toku namaza da izgubimo abdest, obaveza nam je da ponovimo, znači da prekinemo namaz i da ponovimo svoj abdest. Šta su tu temelji abdesta? Ovo ponavljamo samo iz razloga što imamo nekada greške u pogledu abdesta. Prva stvar, nijet. Da u svome srcu, kada si krenuo da abdestiš, da te neko pita gdje si krenuo, kažeš hoću da abdestim. To je namjera. Da želiš da budeš čist za namaz. Namjera. I ne izgovara se jezikom nikada. Druga stvar jeste obavezno je oprati lice, što obuhvata ispiranje usta i nosa. Pokazat ćemo praktično kako se uzima abdest. Peremo lice od ovda gdje je nikla kosa do gdje se sklapaju dvije vilice i od uha do uha. To je sve obaveza oprati, a ne samo da se malo pljuhnemo vodom i da nam ovdje ostane suho i ovdje suho i ovdje suho. Takav abdest nije ispravan. Nakon toga peremo ruke, to je obavezno, od vrha prstiju do iza laktova. Nerijetko se dešava da ljudi zagrnu rukave i ovdje rukav stani i opere ruke, a njegov lakat je ostao neopran, što je neispravno. Nakon toga potiremo po kosi i to je obaveza i za muškarce i za žene. Potiremo cijelu glavu, poslije ćemo praktično pokazati i pranje nogu. Do iza članaka. To su četiri stvari, ruknovi, koje moraju da budu u abdestu. Imamo dva još dodatna rukna, to je uzastopnost. Ne smijemo početi prati ruke i nazove telefon i pričamo 15 minuta, poslije dođemo i nastavimo. Ne. Ako je pauza velika, da se dio organa osušio, moramo početi abdest iz početka i moramo abdestiti redoslijedom kako je abdestio Allahu poslanika, alaihi salatu wasalam. Praktično sa svim sunnetima i vađujemo kako se abdesti. Peremo ruke, a prije toga smo imali namjeru u srcu, želimo abdest kažemo bismillah i počnemo prati ruke. Operimo ruke, znači tri puta do šaka. Imaju četiri različita načina kako se može abdestiti. Da svaki dio operimo po jednom, po dva puta, svaki po tri puta i miks četiri puta. Znači miks četvrti način. Perijemo ruke tri puta. Nakon toga ispiremo iz jedni šake, usta, pola za usta, pola za nos i lijevom rukom osjecamo se. I tako tri puta. Pola šaki za usta, pola za nos, lijevom rukom i, znači isjecamo nos. Nakon toga tri puta perijemo lice onako kako smo pojasnili. Nakon toga perijemo ruke, pazite, ono što smo malo prije oprali ruke nije dovoljno. Sada ponovo moramo oprati ruke od vrha prstiju do iza laktova. Kada to završimo, potirimo glavu onako kako je to činio poslanik. Mezebi su se razišli koliko moramo minimalno potrati, ali mi kažemo kako je činio poslanik. Poslanik, kao što je došlo u hadisu Buhari i muslima, stavio bi svoje ruke na čelo, otišao bi sa njima do potiljka i vratio bi. To je sunnet Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. Nakon toga perijemo noge, obavezno oprati pete, jer Allah poslanik jedne prilike vidio ljude kako abdeste nisu oprali pete pa kaže vejlun lil aqabi minan nar teško li se petama od vatri. Teško se petama koji nisu oprane prilikom abdesta od vatri. I znači to je, braćo moja draga, ispravan abdest. Abdest je u osnovi validan osim ako uradimo četiri stvari. Prva stvar jeste sve što izlazi na dva prirodna otvora kvari abdest. Također gubljenje svijesti kvari abdest, jedenje devinog mesa kvari abdest i dodirivanje spolnog organa kvari abdest. Te četiri stvari kvari abdest. Imamo nekoliko pitanja gdje se učenjaci razilaze, ali je tačno da to ne kvari abdest. Pa primjera radi dodir ženi. Bez obzira s odjećom, bez odjeći, sa strašću i bez strasti, ne kvari abdest. Također, isticanje krvi iz rane ili iz nosa ne kvari abdest i povraćanje ne kvari abdest. Normalno imamo mnoge stvari na terenu kod općih masa koje su prisutne, smatraju se da kvari abdest, a one ne kvari abdest. Primjera radi vulgaran govor, konzumiranje duhana, skidanje mahrame kod žene pri kući, doticanje nečistoći, odsjecanje nokata, pogled u ženu, erekcija i mnoge druge stvari puno puta ljudi kažu izgubio sam abdest, bio sam na ulici, vidio ženu. Vidjenje žene je grije. Ako si gledao 15 minuta, ako si odmah borio pogled, nije grije. Ali znači, nema veze nikakve sa abdestom. I tako dalje. Zapamtite četiri stvari, kvari abdest, Imamo četiri gdje se postoji jako razilaženje, ali tačno da ne kvari, ostalo su samo praznovirja. Nakon toga imamo jednu bitnu stvar, Rekli smo, pravna nečistoća može biti mala i ona se rješava abdestom. Velika je džunupluk. Džunupluk se može riješiti samo kupanjem ili eventualno tejemumom. Kupanje, braćo moja draga i ciljne sestre, može šerijetsko kupanje od Allahovog rahmeta jeste da nam je dao dvije opcije za kupanje. Imamo kupanje, znači zadovoljavajući minimum i imamo maksimum. Minimum je da samo imamo namjeru, želim da se okupam. Nakon toga isperimo usta i nos, iskočimo u vodu i eventualno pospojimo se lavorom vode i to je to. Kupanje je bitno da pokvasimo cijelo tijelo, usta i nos i namjera. To je minimum. Maksimum da uradimo to kako je to činio Allahu poslanik alihi salatu wasalam, a on je to činio na način da bi oprao ruke, nakon toga bi oprao spolni organ, nakon toga bi abdestio potpunim abdestom, i više ne bi dodirivao spolni organ, nakon toga bi oprao glavu, nakon toga desnu stranu, nakon toga lijevu stranu i tako uzet gusul, znači da imaš i abdest. Jer je Boži poslanik, znači, onaj uzimao abdest. Ovdje treba samo spomenuti kratko i idemo dalje ako Bog da. Zašto je obaveza da se okupamo? Kod nas ljudi kaže, sanju sam, nek se niko ne nađe uvrijeđen, jer nekad ovako kad nešto ne vedem primjer, onda me poslije kontaktiraju i kaže ti vrijeđaš određene nacije, Kod nas, bar kod mene u selu je, kaže, sanio sam ciganku, moram se kupat. Kakve veze volan ima ciganka i kakve veze ima sa kupanjem. Znači, evo zbog čega čovjek treba da se okupa. Izlazak spermije sa strašću. Što znači, kada bi čovjek bio bolestan, takva bolest da izlazi mu sperma bez strasti, bolest, on se ne mora kupati. Izlazak sperme sa strašću. Druga stvar, ulazak spolnog muškog organa u ženski. Ja znam da je ovo malo, hajde da kažemo nama neobično, ali knjige Fika su prepune tog govora i učenjaci o ovome govore u džami Božijeg poslanika. Kod nas je to malo tabu tema, ali u islamu nema tabu teme. Ulazak muškog spolnog organa u ženski obavezuje kupanje, makar ne dešlo do izbacivanja semena. Kod nas velik broj ljudi to ne poznaje i smatra da je obaveza se samo kupati onda kada je došlo do ejakuliranja. Znači neispravno je, Allah poslanik alaihi salatu wasalam kaže u vjerodostojnom hadisu, kada čovjek legne među četiri ženska ekstremiteta, ruke i noge, kaže obaveza mu je da se okupa makar i ne doživio orgazam. Znači jasan hadis u Buhari i muslimu. Nakon toga prestanak mjesečnici i postporodnog ciklusa nifasa, obaveza je da se od toga E, žene kupaju i čovjek kada umri obaveza je da ga drugi okupaju. Nakon toga imamo jedno interesantno poglavlje koji se opet vezuje za namaz jeste potiranje za mes, po Jer smo govorili o abdestu, pa imamo nekoliko propisa vezanih za potiranje po mestvama. Ehli sunnet ima jednoglasan stav da je dozvoljeno potirati po mestvama. Od 70 sahaba se prenosi hadisi Božijeg poslanika da je potirao po mestvama, što znači hadisi o tome su mu tevatir. Normalno, analogno tome je dozvoljeno je potirati i po čarapama. I od deveta saba se prenosi da su smatra dozvoljeno da se potire po čarapama. Nekoliko propisa vezano za ovu tematiku. Prva stvar, insan koji boravi u mjestu boravka može potirati dan i noć. Čovjek koji je musafir može potirati tri dana i tri noći po čarapama ili po mestvama da ih ne skida. Glavni uvjet za potiranje po mestvama i čarapama jeste da čovjek mestve i čarape obuče na abdesne noge. Šta znači obući na abdesne noge? Da ih obučeš u periodu kada si imao abdest. Nije uvjet da moraš odmah abdest i odmah obukao. Ne. Možeš i sada vremena nakon toga, ali je bitno da nisi izgubio abdest. Prisustvo malih rupica, pukotina na čarapama ili na mestvama ne smeta da bi potiranje bilo validno. Od kada brojimo početak, ono što smo rekli, čovjek kod kuće može potirati dan i noć, na putu tri dana i tri noći. Od kada počinje taj period? Od prvog potiranja. Onog momenta kada smo prvi put potrali, od tada imamo 24 sata ili dan i noć možemo ponovo potirati ako smo musafiri, od tada tri dana i tri noći. Potirati po mestvama i čarapama se može tokom cijele godine, a ne kao što neko misli da je to samo eksplicitno vezano za zimu. Ne, možemo potirati i u ljetu i po zimi. I na kraju zadnji propis jeste kada uzmemo abdest i potrali smo po mestvama, ako nakon toga skinemo mestve, mi više ne možemo potirati, ali naš abdest je validan. Što znači, skidanje mestvi nije uzrokovalo kvarenje abdesta. Isto tako, isticanje vremena. Ako smo danas potrali u 10 sati, sutra u 10, znači 15 do 10 potarimo, u 10 sati mi ne gubimo abdest. Nakon toga, vraću moja draga, imamo jednu veoma bitnu tematiku. Vezuje se za namaz, a to je šta sve kvari namaz. Veoma bitna stvar. Isto tako šta se smijemo raditi u namazu. Prvo, šta kvari namaz? sigurna spoznaja da smo izgubili abdest. Onog momenta kada budemo sigurni da smo izgubili abdest, obaveza nam je napustiti namaz. Ali isto tako, sve dok sumljamo da li smo u namazu izgubili abdest, ne smijemo napustiti namaz. Allahu poslani kaže čovjeku La yansarif hata jesma sauten jeđi de riha. Ne smije se, kaže, pomaketi, ne smije izaći dok ne bude siguran ali ako bude sigurno, tada mu je obaveza da napusti namaz. Druga stvar jeste, kao što smo rekli, kada bi se izostavio namjerno neki temelj namaza. Svjesno jelo ili piće, svjesno razgovaranje. Znači da čovjek svjesno razgovara s nekim u namazu, na mobitel, kao što se dešava nerijetko, da čovjek kaže evo mi sad sam u namazu, pa čujemo se poslije, njegov namaz je pokvaren. Ako bi se desilo nesvjesno, da dijete tamo se negdje igra po a ti klanjaš i ono kaže babo, ti kažeš ho, klanjam. Namaz je validan zato što je tu čovjek kazao, znači nenamjerno. I na kraju, smijanje koje je popraćeno glasom. Ako bi se čovjek samo smijehnuo namazu, on klanja tamo onaj skrivena kamera i on se smiju i on se nasmije. Ali se nije nasmijao da se čuje, samo je smiješak. Njegov namaz je validan. Ali ako bi on počeo ho, ho, ho, ho pokvare namaz, hajde hađe početka klanja. Šta je dozvoljeno vratiti u namazu? Ovo je veoma bitno, braću moja draga, pošto imamo određene stvari, ljudi misle da se ne smiju nikako vratiti u namazu, a one su dozvoljene. Primjera radi, koliko puta smo bili u džematu gdje čujemo kako neko dijete plaći. Pored svoga babi i njegov babo skrušeno klanja, ne smije da ga uzmi. Allahu poslanik, u hadisu koji je zabilježen u Buhari i Muslimu, klanjao je ljudima farz namaz i nosio svoju unuku u naruču. Cijelo vrijeme namaza. Kada bi otišao na seždu, spustio bi je, kada bi se podizao, uzeo bio i cijelo vrijeme držao. Znači, braćo moja draga, ako imamo potrebu u namazu da uzmemo svoje dijete, ne smeta. Također, nema smetnje da čovjek skine sa sebe nečistoću kao što se desilo Božijem poslaniku kada je u toku namaza skinuo papuće, ili današnje vrijeme da ugasiš mobitel. Kod nas mobitel u džami zvoni užičko tindiri rindiri rindiri i cijela džamija igra tindiri rindiri. Izvadi hađija mobitel, ugasi ga, brate. Hem što si uradio haram, što omjetaš klanjače, muziku slušaš, ugasi. Također, nema smetnje da napravimo i šaret. Da te neko nešto upita, ti kažeš sjedi ili kažeš da ili nije. Znači to su sve stvari koje su dozvoljene. Također, ako postoji potreba da zakrenimo samo glavu, pogotovo na fili, znači da čujete možda žena kada u pitanju čuje da je dijete tamo sruši neki sto tepsija, sto tanjira. Pogledaj samo, ako nema noževa oko njega, lupa i dalje. Ako ima noževa, prekini, skloni noževe i ponovo klanjaj. Također ako bi hođa ili efendija ili imam zaboravi određeni ajet, ne može nastaviti kirajet, dozvoljeno ga je upozoriti. Također, dozvoljeno je jedan ajet više puta ponavljati, naročito u nafili, s ciljem, znači da taj ajet ostavi na nas više traga. To su stvari koje su dopuštene raditi u namazu. Nakon toga, braću moja draga, vitr namaz. Puno puta nas ljudi pitaju o vitr namazu. Prvi propis jeste da vitr namaz nije stroga obaveza. Već je potvrđeni sumnjet kao što na to ukazuju mnogi dokazi i nemamo vremena da, ih spominjimo. Druga stvar jeste da se vitr namaz klanja od klanjanja jacije pa do pojave zori. Može se klanjati jedan rekiat sve do 13 rekiata. Vitr namaz, ako se klanja tri rekiata kao što je običaj kod nas, može se klanjati na dva različita načina da klanjamo tri rekiata odjednom i predamo selam, ili da klanjamo dva pa da predamo selam pa klanjamo treći rekiat. Onako kako mi većinom klanjamo na našem podneblju, znači Allah poslanik je zabranio takav način klanjanja. Također, ako bi se desilo da neko prespava namaz, vitr, onaj kako se zove, propisano je da naklanja sutra, nakon izlaska sunca do podne namaza, paran broj. Što znači, ako smo svaku noć klanjali po tri rekiata vitr namaza, sutra ćemo naklanjati, ako smo ga prespavali, četiri rekiata. I zadnja stvar, vitr je najljepši klanjati u zadnjoj trećini noći za one koji znaju da mogu ustati. Oni koji znaju da su teškog sna, onda je najbolje da klanjaju prije spavanja. Nakon toga imamo jednu veoma bitnu stvar, a to je propis osobe koja je okasnila u namaz. Nerijetko nam se dešava da vidimo ljude koji su okasnili u namaz dva rekiata i onda kad imam preda selam i on predaje selam, zato što ne zna šta će da radi. Znači, braću moja draga, evo nekoliko propisa vezani za tu tematiku. Prva stvar, da bi stigli džemat, obaveza nam je da smo stigli na jedan rekiat. To je jedna stvar. Kako ćemo stići na rekiat? Na rekiat se stiže tako da smo stigli imama prije nego se vrati sa rukua ako smo došli u džemat i imam je na ruku, kazat ćemo Allahu Ekber, to je početni tekbir. Allahu Ekber za odlazak na ruku i ako stignemo imama na ruku, prije nego se je vratio, stigli smo na taj rekiat. Kada ulazimo u namaz, ono što stižnemo sa imamom, to je naš početak namaza. Kada on preda selam, ustaćemo i naklanjati shodno namazu u kojem se nalazimo. Pa primjera radi, podni namaz ako smo okasnili jedan rekiat. Mi ulazimo sa imamom, njegov je to drugi rekiat, to je naš prvi rekiat. Pa klanjamo drugi, treći, četvrti, on predaje sela, mi smo klanjali tri rekiata. Ustajemo i naklanjavamo još jedan rekiat. Namaz bolesnika, braćo moja draga, rekli smo, muslimanu je obaveza da klanja sve dok mu je razum u redu. Sve dok razum radi, obaveza mu je klanjati. Normalno, nemamo vremena, pojašnjavamo kako, jer mnogo je opcija. Najbitnija stvar jeste onaj ko može klanjati stojeći, klanja stojeći. Ako ne može stojeći, sjedeći. Ako ne može sjedeći, na boku. Tako što će mu se lice okrenuti prema kibli. Ili na desnom boku, ili na lijevom. Ako ne može, onda na leđima, ali će noge okrenuti prema kibli. Tako će klanjati na krevetu, stojeći, sjedeći, ali se mora klanjati. Imate nekada ljudi koji su uradili operaciju, njegovo tijelo je ili njegova odjeća je prljava, nečistoćom, ali se ne može okupati, boji se. Mi kažemo klanjaj, moraš klanjati. Ako možeš to očisti, očisti. Ako ne možeš, uzmi abdest i klanjaj. Uzmite jemum Ako ne možeš uzeti abdest, bojiš se, uzmite jemum. Ja sam imao ovdje poglavlje tejemuma, ali jednostavno vrijeme nam ne dopušta. U svakom slučaju kažemo, ja znam ljudi koji su 60 godina klanjali. I onda se razboli i godinu dana je tu negdje u bolnici ili na krevetu, zdrav i više ne klanja. Pogledajte Allahovog iskušenja da umre, godinu dana nije klanjao. A 50 ili 60 godina je, što bi rekao, klanjao beš vakat. Što je neznanje. Njemu kada bi se pojasnilo da može klanjati na krevetu i da može klanjati sa tejemumom ili da se ne mora okupati ili, ili, čovjek bi klanjao, ali ne zna. I zadnja stvar, i time ćemo ako Bog da završiti ovo naše današnje druženje prvo, jeste jedna veoma bitna tematika vezana za ovu poglavlje, jeste skraćivanje i spaljanje namaza. Ja dosta puta sam izložen tim pitanjima, ošao sam kod punice, ošao sam kod svekrve, ošao sam na jahorinu, mogu li skratiti, hoću li spojiti i šta ću i šta ću. Evo nekoliko pravila vezano za to poglavlje. Prva stvar, zaboravite da postoji uzročno-posljedična veza između spajanje i kraćenje namaza. Kod nas ljudi smatraju ako skratim moram spojiti, ako spojim moram skratiti. Neispravno. Kraćenje namaza je eksplicitno vezano za putovanje. Onog momenta kada si na putovanju, putem koji je duži od 80 km, možeš kratiti četvero rekiatni samo namaze. i Kindiju i jaciju. Nemoj da ko skrati akšam na jedan i po i sabah na jedan. To se ne može skratiti. Četvero ti se skraćuju kada? Ako putujemo putovanje dalje od 80 km. Kada ćemo početi? Jel to znači moramo početi preko 80 km? Ne. Bitno je da je naše putovanje duže od 80 km, a počinjemo sa ovom olakšicom onog momenta kada izađemo iz naših grada, iz nasilja. Primjer radi, neko živi ovdje na Bistriku, ne može početi sa olakšicom kraćenja namaza dok ne iziđe iz Rajlovca ako je krenuo u pravcu Zenici. Kada iziđe iz Rajlovca, kada dođe do početka autoputa, tu već može kratiti namaz. Druga stvar, nerijetko nam se postavlja pitanje, čovjek je otišao i kod nekoga je u gostima heftu dana. Da li, ali je putovanje dalje od 80 km, da li je u tom periodu on musafir i može li kratiti? Može kratiti sve dok ne odi tamo živjeti. Dok mu to ne bude adresa boravka. Onda više ne može. A sve dok boraviš negdje 15-20 dana, a tvoja adresa je u Sarajevu, ti imaš pravo da kratiš namaz. Kada? Kada klanjaš sam. Onog momenta kad odeš u džemat za imamom, ti moraš klanjati onako kako klanja imam. Normalno, i pitanja nam se dešavaju. Na kojim putovanjima se može kratiti namaz? Kratko. Na svim putovanjima. Atletika, idem na atletiku. Može. Skijanje. Može. Kupanje. Može. Ali pazi da ne ideš gdje je haram. Ali može. Ekskurzija. Pazi da je halal, ali može. Nahađ. Može. Znači, bilo koja vrsta putovanja možemo kratiti četverorekijatni namaze ako putujemo više od 80 km, kratimo četverorekjatne namaze. I zadnje pitanje, spajanje. Na tom putovanju, ako imamo potrebu, kao nekada u slučaju da možda ako sada se zaustavimo i klanjamo, više nećemo naći džamije, idemo prema Europi, onda nam je dozvoljeno da podni i ikindiju skratimo i spojimo. Akšam i jaciju da jaciju skratimo i da ih spojimo. Znači, zapamtite jedno pravilo. Allah nam je onda kada smo na putu i kada imamo potrebu učinio od početka podnevskog vremena do kraja i kindije jedno namasko vrijeme. Klanjaj kada možeš, spoji i skrati. Skrati četverorekjatni i spoji podne sa ikindijom. Nemoj da kažeš ja sam zapamtio spaja se podne ikindija akšam jacija. Nisam to rekao. Spaja se ikindija sa podne akšam i jacija od vremena nastupanja akšama do završetka jacije, do pola noći, spoji kada ti odgovara. Ja, sabah namaz niti se spaja, niti se skraćuje. I evo samo, dozvolite mi dvije minute, četiri pitanja savremena vezana za ovu tematiku, jer ćemo neprestano imati taj način obraćanja da uvijek spomenu nekoliko savremenih pitanja. Jedno od pitanja jeste farbane kosije za žene, lakiranje nokata. Žena koja uzme abdes po nalakiranim noktima, njen abdes nije validan. Jer da bi abdes bio validan, sa svih dijelova tijela koji se peru, lice, ruke, noge, kosa, treba sklonuti ono što sprečava dolazak vodi do tijela. Tako da žena koja, a ja znam koliko je se stara je, kažu to mi potiremo ko po mestvama. Eto, ispade sad se nosa i mestve po rukama. Onaj, nije validan abdes žene koja, i samim tim nije validan namaz. Ako se žena kupa šerijatski, bila je džunup stanje, i okupala se imala lakirane nokte, njeno stanje je i dalje džunupluk. Ona će klanjati a džunup stanje, znači to su harami, teži. Farbanje kose, žena može farbati kosu u sve vrste boje, osim u crnu, ili u neke vrste boje koje su specifične za nevjernice pa da ne bude pola crvena, pola žuta ili roza i ovako i onako. Znači, normalne boje su dozvoljene. Treba se paziti boja koje imaju masu na kosi. Iako većina e, današnjih farbi, koliko je meni poznato, nemaju takvu masu. Učenje Kur'ana za profesorice Kur'ana ili učenje e, žena Kur'ana u periodu menstruacije, mjesečnice, ne postoji dokaz da je to zabranjeno, zato ako Bog da, ako žena ima potrebu, zatim nema smetnje da žena u periodu mjesečnici uči Kur'an. Ulazak u WC sa mobitelom na kojem ima instaliran Kur'an. Kažemo, taj Kur'an je virtuelni, ne postoji, kada bi čovjek razbio taj mobitel, neće tamo naći Kur'an. To je instalirano i zato kažemo nema smetnje da se uđe u nužnik sa telefonom u kojem ima instaliran Kur'an. Ezan koji se prouči kasetom nije validan i za njim se ne ponavlja. Zašto? Zato što je ezan ibadet i treba da onaj ko uči ezan namjerava namjeru da je to ibadet. Kasetofon ili CD nema namjere i zato kažemo, i ne samo mi kažemo, učenjaci ummeta kažu da je ezan proučen putem kasete ili CD-a ili DVD-a ili, ili, ili, je neispravan i za njim se ne ponavlja i ljudi iz tog mjesta su svi griješni. Jer je ezan po pravilu fard kifaje, što znači ako ga niko ne prouči, svi su griješni. Ako ga jedan prouči, niko nije griješan. Znači kada ga prouči kaseta, ga nije proučio i to selo i to mjesto svi su griješni. I na kraju, namaz u avionu i namaz u autobusu. Insan koji putuje avionom, ako može klanjati namaz na zemlji je bolji. Zato što se tada može okrenuti prema kibli, može uzeti abdes lijepo, može znači stojeće klanjati. Ali nekada se dešava, naročito na dužim relacijama, pogotovo kada je u pitanju sabah namaz, da čovjek na aerodrom ulazi i sabah nije nastupio, a sletit će na drugi aerodrom, a sabah je prošao. Tada kažemo klanjaj u avionu pod obaveznom. Pokušaj naći mjesto gdje možeš stajati, normalno pod abdestom. Ne možeš stajati, pošto su onaj iskorišteni svi predjeli znači u avionu, tada klanjaj sjedički. Pokušaj se okrenuti prema kibli, kaže ne znam gdje je kibla i ne mogu se okrenuti. Kladaj, klanjaj sjediški onako kako je avion okrenut, ali moraš klanjati. Isto tako u autobusu. Imate nekada relacije koje su duže, gdje se autobus ne zaustavlja. Ako se autobus zaustavlja, nije dozvoljeno klanjati u autobusu. Odmah dok se zaustavi pa stekju i klanjaj pored autobusa. Ali ako se putovanje traje dugo, toliko da će po vrijeme isteći, klanjaju autobusu onako kako je autobus okrenut. Molim Allah subhanahu ta'ala da vas nagradi za vašu pažnju.